Sova Info. Najavljena je utrka Rijeka Trail, druga trail running utrka s ciljem i startom na Trsarskom kaštelu. Na utrci će nastupiti 250 natjecatelja iz 10 zemalja koji će imati priliku trčati kroz rijeku i neposredna mjesta koje okružuju, riječko zaleđe. Utrka je dio serijala Kvarner Trails u koji su uključene četiri utrke – Hahvići trail, Rijeka trail, Risnjak trail i Uška trail, koje za cilj imaju promociju Kvarnera i njegovih prirodnih znamenitosti. Utrka se održava u subotu 9. lipnja. Studentski zbor sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Studentskim centrom Zagreb održava četvrti School Fest, dvodnevni glazbeni ljetni festival. Ovog petka i subote, 8. i 9. lipnja, studente će zabavljati Brkovi, Dječaci, Ale Tasović, Zabranjeno pušenje, Nipple People i brojni drugi. Ulaz je besplatan, a očekuje se oko 9000 posjetitelja. Program započinje u 21 sat. TEDx Talk, najpoznatiji svjetski govori, po prvi put svoje izdanje ugledat će u kampu za izbjeglice. Naime, TEDx Kakuma Kamp za cilj ima približiti realnost života izbjeglica, ali daleko od patnje i devastacije, već prema nadi, kreativnosti i vjeri u bolje sutra. Govornici će osim izbjeglica iz kampa biti internacionalni stručnjaci, i umjetnici koji rade na tome da naprave bolju budućnost za sve one koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Svi zainteresirani će moći pratiti govore uživo putem live prijenosa na Facebook stranici TED Talks 9. lipnja s početkom u 9 sati. A za kraj nešto malo o vremenu, dakle sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, kako bi rekao i sam Vakula, ne očekuje se kiša, ali se očekuju oblaci, vjetar većinom slab, najniža jutarnja od 18 do 22, a najviša dnevna od 25 do 30 stupnjeva. To bi bilo sve za večeras u Sovi Info, vijesti uredila Maja Krištafor, a čistao Kristijan Kirinčić. Slušali ste Sovu Info.